Ebe, gerran, bi milata iluan sartu nahiz eh, vilapian, beraz badira, be, ma urte baino gehiago lizontan uh, eh, nahizela, eta historia geografia ere kasten dut. Ordean, uh, urte sortu zela, zer maneretan, noren iniziatiba, zer kontatuko dugu zu? Bai, bai, bai, bo, ege ez naiz historia horren uh, aditua, baina ala ere gauza batzuk ezagutzen ditut, beraz, uh, bo, dugun bezala liceo hori uh, beraz duela irurubai uh, urte sortu da. Uh, hau, da, mila bederatzi lehun eta berroita emez sortzian, eh, beraz uh, uh, urte untan sortu da, baina uh, ikastetxea zinez ondoko urtean uh, uh, ideki da, uh, beraz mila eta bederatzi lehun eta uh, berroita um, Emeritzian. Ba, markatu. Eta, ala, eta gara juntan nahi baduzu, uh, eh, uh, eh, ere mu horretan bizitzen familia bat, eta familia horrek erabaki zuen uh, eh, ere mu hori elizari maitea, eta gara juntako apespikuak, uh, Monseñor Guillon entzuzen, berak erabaki du ikastetxe bat idekitzea, uh, saint de Gonzag Vilapia. Eta behaz, eh, astapenetik eta initz urtez, eh, APZ kudeatzen zuten eh, ikastegi bat izan da bilapia. Bai, uh, zuke jaitun bai, uh, ebe uh, mila eta bederazun bat arte, uh, ebe zuzenda, zuzendariak uh, apesak ziren, eta haiek uh, liseoak zuten, eta naiz eta hori askinteres uh, garria da, uh, naiz eta uh, apesak uh, liseo hori kudeatu, uh, astepenetik uh, uh, izan da zinez uh, borondate bat uh, entzidari uh, sortzeko, eta mm, ebe eh, sartu uh, bezain naster uh, eh, liceo hori mistoa izan da eh, horrek uh, nahi du, liceo horrek nasten zituela mutikoak eta neskak eta garaian zinez uh, zen mm eta ez da penetik ere ikasleak zire makarrik uh, bilapien gurukoak edo kostaldekoak barrek alde kreainitz ere hainitz bastu da eh? Bai, bai, hori da, hori da. Eh, bon, gaur egun, hau da zinez eh, eh ezberdintasuna, gaur egun eh, kostaldetik eh, dira gure ikasle gehienak, baina garaian eh, leku guzietatik, eh, eh barnek aldetik, eh, kostaldetik, landesetatik, eh, leku guzietatik ziren aurrak, ikasleak, barkatu, eta bai, zinez jan ikasle guzietako mm. uh, uh, diatorriak nahazten zituen ikasle uh, da, eta handik pastu girenak badugu de, eh, gure garaian, seurik biziki eh, hori zela, bilapiaren eh, eta marketa egibat, biziki leku edegian zela, gana bazela e, arbol eta parke, eta hola da beti, nola da, aspaldian bai, ez bai, bai. behar gira pastean bai, bai, zinez, uh, biziki politara da, uh, uh, liceoa, uh, handia, jakin uh, behar da, uh, liceo horrek uh, uh, egiten duela, beraz, ez da guti, uh, uh, bon, ez da garaian bezala, gar, garaian liceoa idekizelarik, uh, trompatzen ez banaiz, baziren uh, eun bat ikasle, Euh, me astapeletik, eh, lehen urtean berean, eh, larrogoita amar ikasle duritzen zait, eta mm. gaur egun euh, badira zazpigun eta berroita amar euh, ikasle inguru, bera, zinez ikasle, kopuru haunditu da, baina ala ere ikaslek ikasleak segitzen dute jaiten eh, lekua izigarri polita dela, izigarri mm. handia, eta, eta hau da, biztan da, nola ezan eh, eh, beste argudio bat eh, ikasleak erakartzeko. Ah. Bakarra biztan da, baitugu beste uh, baina hau kontatzen da. Bai, hori kontatzen da, eta e, beti danik naiz ikasleko puruain arabera batimenduak ere berri izan diren gehitu, egan duzu mezala, bere lehengo, charme hori atxekidu bilapiak, hori da. Bai, bai, hori da, hori da. Hmm. Eta jakin behar da ere, zinez uh, aldatu dira, eh, liceoa, uh, eh, nahi baduzu, zukerraiten duzun bezala, uh, eraikin gehiu bat gaur egun, uh, garaian, gaur egun ezagutzen dugun uh, vilan, nahi baduzu, uh, bazen barnetegia, eta barnetegi horretan, uh, baziren uh, barnekaldeko ikaslea hainitz, gaur egun biztan da barnetegi hori uh, txiada, uh, eh, dugu barnetegirik uh, eh, liceoan, baina, uh, eh, ala, hainitza daltu da. Ba, egan duzu, zazpiun ikasle egungo egunean, araberan, somatera kasle eta bestalde, ba, onbeazera kaskuntza eh, tradizional bat, eh, maiten da hor, badira ikasgaietan berizitasunak edo bilapian ez dakit? Era kaslei dago kienez, uh, okerrez banaiz, berrogoita amak bat eh, gira, uh, ala, bombistan da, gero badira idazkariak, zaintzaileak, uh, diantegian lan egiten dutenak, beraz beste ogoi bat pertsona, eh, nik janen mm. nuke gutxi gora bera, eta gero berezitasunetan uh, zer zehaztu Euskarari, uh, Euskarai patzeko pixkat, bai. aspaldian, aspalditik ba, badugu nahi baduzu eh, Euskararen presentzia bilapian, baina ala ere uh, aski, aski urria zen garaian zinez ikasleek uh, egiten baitzuten Euskara bakarrik opzio gisa. Hori Beraz, zuten gauza handirik erraiten azken finan, uh, nahiz eta uh, beha ipatu dugun bezala apes hainitz baziren eta biztanda apes, apes uh, guziek uh, behar da, ba, baina apes gehienek bazekiten uh, Euskara eta segur haski hain artean uh, Euskaraz mitazen ziren, baina ara bai. ere segur haskizuk uh, badakizu hori inik baino beki. Ba, ba, eskaldunak ziren uh, gehienek bai. Nola? Ba, ba, ba, zela esko, apes eskaldun hain hitz bai. Ba, ba. Eta behera baki, uh, alor, uh, duela amak bat urte orain be, muntatu dugu saile lebiduna, Baina beste uh, ikastetxe frangotan bezala, e, Eh, elebiduna erraiten dugularik da justu uh, ikasgai, bat eta gehienetan eh, historia, Baina duela bi urte uh, sekulako aurrera pasu bat egin uh, egin dugu liceoan, uh, eh, egiazko pareko tasuna martxan ezagri baitugu, uh, be, ikasleek beste big, bigai uh, euskaraz uh, ikasten baitituzte, uh, hau da mm, alde batetik uh, lur eta, eta mm, bizizientziak eta bestetik uh, matematikak. Mm. Eta espero dugu ondoko urteetan beste, beste gai, berda beste gai bat, proposatzea, dibidez uh, eta gaiuntan eh, dena edo diadena haoz egiten baita, eh, hori uh, interesgarri aliteke. Mm -hmm. Ara, Matio Elgoienekin gira ipatzen, Vilapia Bayonako ezagunaren uh, irurugoi garen urte betetzia, behaz, zeman edetan ospatuko duzie larumatuntan lehenik? Alor, be, larumatuntan izanen da besta bat, besta hori uh, hasiko da goizean, Euh, bon, le liceo gilistino bat gilenez, ebe, gira meza batekin, mesa hori izanen da euh, hein, euh, eta euh, gero, euh, eta txotie euh, arduenek, arduen apesak euh, emanen du meza hori, eta horren ondotik euh, izanen da bufe delako bat, hein, ordu bata eta lauak artean. Mm -hmm. Eta hori da nolendako, gu bezalako lehengo bilapiako ikasleak diten algira edo? Ba, e, biztanda, biztanda, eh, ikasle horiak, gaur egungo ikasleak, eh, eh, denak gomitatuak dira egun berezi horretarat edo horretan parte hartzerat. ala, nik e, nuke biztanda parada hori erabiliko dugula besta egiteko, zinez uh, urte betetze hori uh, ospatzeko, baita ere uh, behar ba uh, gure ikasle oiak biltzeko, nahi bai genuke behar ba uh, haintzineko, hain dola urte batzuk uh, bazen uh, uh, ikasle hoien elkarte bat, pixkanaka, pixkanaka, desagertu dena, eta nahi genuke behar ba uh, beste, eh, beste nola erran eh, eh, bizi bat eman elkarte hori, beste gauza batzuk antolatzeko ondoko urteetan. Mhm. Ara, bon, ba, demora joan zauku, fiti-fitia berbara, erreiten aldugu ere, Matio, bez, elduden orzira lian ere, ikasle kaldiuntan, ikitaldi bat antolatzen dutela. Beraz, erabaki, erabaki dugu, kurtsorik ez egitea elduden orzira jatsaldean. Eta horren hain zin, eh, eh, zehaztuko nuke, eh, izanen dela piknik erraldoi bat, eh, mm, virlani eh, elkartea laguntzeko, elkarte horrek laguntzen ditu karriketan, eh, mani, manie, manieko karriketan bizi diren aurrak, eta... Ah, hori ah, Filipinetan, eh, bai? Nola? Filipinetan hori, eh? Filipinetan, bai, ez dut eh, hori zaztu, ba, zuka jazuzu. Uh, eh, eta beraz, uh, urte guziz egiten dugun bezala, urte guziz antoaltzen dugu lako piknika bat, eta orten, baki dugu elkarte hori uh, uh, laguntzea. Uh, nahi baduzu, uh, gure diantogi, diantogian, dianteki, uh, diantegian uh, bazkaldu ordez, ebe uh, ikasleek ekarriko dituzte beren piknikak, gitartekoak, nahi dutena, eta horren ordez eh, eh, teorikoki edo eh, edo nahi bat duzu egunerokoan jasutzen duen, elizeoak jasotzen duen dirua erabiliko dugu simpleki elkarte hori laguntzeko eta zinez bada giro berezi bat e, piknik hori e, antoatzen dugularik ikasle batzuek plantsa ekartzen baitute bon, gertatzen da zerbait zinez Ongi da, miresker, eh, Matiel Loien, eh, eh, argitasun horiek guziek eman nik, eta, be, azken hitza, urte betetze hon bat, ospatuko diogu, vilapiani? Bai, miresker, miresker zuri.